Hristos Voskres. Vajstinu da, Voskres. Veliki svetitelj naše crkve, a nepoznat u ovom našem vremenu kad su mali i ništavni postali veliki, tako da smo im i imena zaboravili, imena velika i na nebesima zapisana, Teodosije, tako mu je ime, i velikim ga je crkva nazvala, iako velike sinove ima, ali neke ipak izdvojila nazvavši ih velikim. I to, braće i sestre, sve treba da nas zabrine, jer mi one koje je crkva velikim nazvala, najmanje poznajemo. Valjda od ove o, e, ludnice praznih i samo napumpanih imena. A taj veliki Teodosije imao je velike sinove monahe i vaspitavao ih je na zdravoj hrani, na živoj vodi. I njegova učionica, sveti manastir, a jedan je od utemeljivača opštežiteljnog monaštva i ovaj manastir je u toj tradiciji naslednik predanja svetog Teodosija, Jedna od njegovih lekcija bila je i okupljanje bratije oko groba, kopanje grobova i gledanje u njih. Vaspitavo ih je da se sjećaju smrti. I jednom, želeći da ih ispita, da vidi kakav je kao učitelj, a oni kao džaci, ovako kao što mi stojimo nad ovim grobom našeg oca i brata Dimitrija, upitao ih je, ima li neko da je spreman? A jedan od njih, ne jedini, ali najbrži da se uhvati za revolver, Vasilije, rekao je, blagoslovi oče, evo mene i mladi monah Vasilije ušao je u grob i legao. Prihvativši smrt po blagoslovu. Sveti Teodosije zapovjedio da mu se čita 40 dana, sve kao da je zaista umro, iako je on poslije toga izašao iz groba, ali je rezervisao i smrt i to grobno mjesto a bratije za svo vrijeme trajanje 40 dana obhodile se prema njemu kao prema umrlom i zaista 40. dana oslužili su ove molitve koje smo i mi oslužili i Vasilije je umrlo i sahranili su ga. On se, on se posle 40 dana javljao brati i pojao zajedno sa njima u crkvi i 40. dana kad je jedan od onih koji su ga vidjeli krenuo da ga zagrali, pošto je u tom bratstvu vladala velika ljubav, on je rekao, bratije, spasavajte se i postao nevidljiv. I od tog dana bratija ga više i nije gledala. Zašto smo ovo rekli? Zašto ovu priču ispriča smo i kakve ona ima veze sa nama i sa ovim grobom? Zato, braći i sestre, što je i otac naš Dimitrije, iako ga mi ne znamo, ja sam imao priliku svega nekoliko puta da ga sretnem i blagoslov da čitam psaltir nad njegovim odrom, kad je njegovo tijelo već ovdje bilo donešeno, pozvali su nas da uzmemo učešće i da čitamo psaltir i sveta evanđelja nad njim. Mada mogli smo i bez toga, moglo je prvi put danas dođemo ovdje i mnoge stvari bi nam bile jasne. Evo ovaj grob i ovaj manastir obnovljen svjedoče. Da i naš otac Dimitrije kao monah pravoslavne crkve, kao naslednik predanja svetog Teodosija, Pahomija i svih velikih otaca i učitelja pravoslavnog monaštva, a monaštvo pravoslavno je uvijek bilo uzor Samo u ovim našim danima nije. Inače uvijek je bilo uzor za podražavanje. A danas naše vrijeme obrukalo se to nije jedina bruka koju smo na sebe navukli, da sve to monaštvo preziremo i smatramo nekom patološkom pojavom i bolesnom izraslinom na tkivu crkve i naroda, zbog čega ćemo, ako već nismo, mnogo postradati. A Dimitrije živeći u bolesnom vremenu, u vremenu mrtvih, svojom smrću po Božijem blagoslovu, jer obnavljanje njegove duše u onom vremenu i obnavljanje, recimo, samo ovog manastira, bilo je ravno, braćo i sestre, silaženju u grob, umiranju Ova svetinja, oci znaju i vidimo ovdje predstavnike pobora, oni znaju da je ova svetinja bila grob. Ovdje živ nije mogao da opstane. Tu nije bilo uslova ni za kakav život. Ovdje je mogao samo da zaživi onaj koji je bio spreman da umre. U to vrijeme, kad smo mi, ja konkretno mogu za sebe da kažem, bili mrtvi i snom mrtvijem spavali, on, braćo i sestre, dolazi ovdje da siđe u grob. Sveta Trojica, ne Teodosije Veliki, nego sama Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, Veliki savjet, pitao je srpski narod i nas u mitropoliji, ima li ko spreman? u ovaj grob da siđe. I Dimitrije, Kaluđe Rostroški i Cetinski, prvi se javio i sišao je. Naravno, ne po svojoj volji, to se nikad ne radi, tako se ne umire, nego po volji Božjoj i po blagoslovu nadležnog arhijereja, mitropolita Cetinskog amfilohija. I sišao je u grob, braći i sestre. I je li on umro? I možemo li mi da ga vidimo? Ima li ga i dalje među nama? Ima. Ne samo na ovoj fotografiji. Pa da vidite, posle deset godina idimo i tom putanju. Posle deset godina malo čiju fotografiju iznosimo. Grobovi se brzo zaboravljaju, vrlo brzo. Mi, ja nisam krvni srodnik oca Dimitrije. Ali kad nas otac Jefrem pozove da služimo ovdje raznim povodima, uvijek osjećamo ne samo tu bratsku odgovornost i želju da dođemo, nego obavezu da uzmemo učešće u tom čudesnom raspinjanju na krstu ljubavi, u tom čudesnom projektu obnavljanja ovog manastira. I vjerujte, ako se ikako može, dolazimo, bilo ovim povodom ili nekim drugim, jer za nas je velika čast da ovako raslabljeni, makar na ovaj način uzmemo učešća u ovom divnom i čudesnom nadnebeskom slavlju. A sve to možemo i evo dešava se zahvaljujući smrti oca našeg Dimitrija, njegovom umiranju a evo i njegovog prisustva. Ovaj hram, ovaj manastir, evo i mi ovdje sabrani, ali ne samo danas. Mi znamo ovdje, a i vi ste svjedoci, možemo to da posvjedočimo i pred kamerama, i državnih i privatnih televizija, da se ovdje dešavaju veliki sabori, po našem mišljenju i najljepši u mitropoliji za manastirsku slavu. Je obnovljen onaj duh crkveno-narodnog veselja. A sve to, braće i sestre, obratimo pažnju, to je vrlo važno, jer to je, to je tanan impuls može našoj gordosti da promakne i da ne ispoštujemo ovaj događaj na pravi liturgijski duhovni način. Sve je to ili u velikoj meri zbog njegove smrti i njegovog silaženja u ovaj grob, njegovog umiranja po blagoslovu Božije. A onda iz tog groba izašlo je sve ovo što nas okuplja i što nas veseli i što će nas tek veseliti jer idu teški dani idu velike nevolje i svetinje će nam sve više trebati ko se za svetinje ne bude vezao i za grobove naših dobrih otaca i podvižnika u će da uđe i um će izgubiti i um i srce i život. A ova svetinja će još mnoge bogatiti. Zahvaljujući smrti onoga koji je svojom smrću život darovao. Sina Božijeg. Posle čije smrti i mi, braćo i sestre, slobodno možemo a njegovim blagoslovom i u okvirima i projektima naše pravoslavne crkve slobodno da ulazimo u grobove. I ne treba uopšte da se plašimo prognoza i procjena ovoga svijeta. Nema potrebe, braće i sestre. Važno je poslušati, čuti poziv Boži i umirati. Dimitrije je umro ovdje, a drugi neka umiru tamo gdje ih je Bog postavio. Očevi treba da umiru u svojim kućama, da iz njihove smrti, njihove žrtve, njihovog raspinjanja na poslušanjima očeva, roditelja i iz njihovog groba iznikne život koji će usmjeravati i hraniti njihovu djecu i potomke. Sveštenici treba da podržavaju i podržavaju primjer oca Dimitrije, da umiru, da se ne plaše, izgarajući u svom svešteničkom i pasirskom radu. I svi drugi, da ih sad ne nabrajamo, imaju primjer kako treba živjeti i kako umirati. Jer naša pravoslavna vjera, braći i sestre, u mnogome predstavlja umjeće umiranja. Jer svakako umiremo. Ja, evo danas, bliži smrti, vi, možda neko od nas, i na pragu. Pa da li smo izučili tu nauku? Hoćemo li umjeti da je dočekamo? Hoćemo li znati da umremo? I hoće li se oko naših grobova okupljati narod i da pjeva vaskršne pjesme? Hoćemo li se mi svojom smrću sjediniti sa smrću Sina Božjeg, ono koji je jedini vaskrsao i koji je svojom silom satro? Pred nama je taj podvig. A pa otac Dimitrije nam ovom svojom smrću i svojim vaskrsenjem pokazuje kako treba živjeti i kako umirati. Uvijek u crkvi i uvijek za crkvu i vjeru pravoslavnu. Nije nam svima dato da obnavljamo manastire, ali ako ne obnavljamo manastire, obnavljajmo svoju dušu, jer duša naša, srce naše tijelo naše jeste hram Boži. Ovo nije obnovljeno da bi bila kafana, pozorište, ili da bi se tu okupljali da se sujetno nalazimo i sujetno tješimo. Ovo je svetinje, ovo je hram gdje se služi sveta i božanstvena liturgija i oko nje, oko tog svetog ognjišta okupljamo se i služimo i pjevamo i jedemo i veselimo se, ali oko hramova. A i naše srce, braće i sese, treba da bude obnovljeno i da postane hram Boži, da se u našem srcu svetim mislima, svetim željama i svetim evanđelskim osjećanjima proslavlja Sveta Trojice, da naše tijelo ne bude pano za reklamiranje raznih brendova, površina za izraz majstora tetovaže ili za padanje u ubitačni tjelesni grijeh u blud i preljubu, jer takav je već umro, prije nego što ga smrt pogodi. Umro je onom drugom opasnom smrću, nego da obnavljamo. Jer svi smo mi, braći i sestre, bili, možda još uvijek jesmo, kao što i ovaj manasir bio do prije 20 godina, razvaljeni bezbožnim životom i bezbožnim učenjima. Ali ovaj hram nam svjedoči i pokazuje nam da možemo da se obnovimo. Bilo je to vrijeme prošlo i mi smo živjeli kako smo živjeli, se treba obnavljati. A kako obnavljati? Pa istom silom kojom je otac Dimitrije obnovio ovu svetinju. I ovo je pravo čudo Božje, braći i sest. To znaju oci koji su ovdje bliži i duhom ocu Dimitriju, a i žrtvom koju prinose. I mi sebe, koliko god da smo nisko pali, koliko god da su naše duše razorene, opustošene. Blagoslovom Božijim možemo da obnovimo sebe. Da postanemo zaista hramovi u kojima će da se osjeća mir, blagodati duha svetoga, a ne smrad strasti i adskih, demonskih isparenja, koja nikakva kozmetika, nikakvi parfemi ne mogu da sakriju, jer je pozadina dublja, duhovna. I eto neka bi Gospod dao i sila Svete Trojice da ovdje okupljeni oko ovoga groba čitamo i učimo iz ove lekcije da se ne plašimo smrti, da se ne plašimo žrtve, da se plašimo neposlušnosti i gordosti i da prateći blagoslov naše svete vjere, njen liturgijski ritam, okupljajući se, posteći, moleći se, po evanđelju živeći, na krstu evanđelskom umirući, da i mi, braći i sestre, naslijedimo Carstvo Nebesko zajedno sa svima svetima naše crkve i vaseljenske crkve, da ga naslijedimo zajedno sa ocem našim Dimitrijem, jer ovaj manastir i njegova obnova najjasnije potvrđuju da ga je carstvo Svete Trojice primilo i da ga kroz njega i kroz pomen koji danas vršimo i nas poziva da smrću i vjerom u Vaskrsloga i mi uđemo u te nebeske i vječno žive i vječno blažene obitelji. Molitvama svih svetih i presvete Bogorodice i mi da ga sve udostojimo. Amin Bože. Hristos Voskres.